classica musico helpas ce treinado. Hip-hopo, pop musico, cae alia ritma musico estas shatata ce sportado. Classica musico malpli. Tamen ancau Mozart, Rossini, cae aliai classicae componistoi povas helpi ce treinado. Clarigas sportos scientisto. Musico havas multain avantagioin ce sportado, kiel esploroi ciam de nove montras. Musico motivigas, mildigas la doloron, cae igas la treinadon passi pli rapide, clarigas psicologo cae sporto scientisto de la Brunel Universitato en Londono. Li pri esploras la influon de musico ecte circau tridec jaroi. En studajo li antau montris che per musico tiui areoi en la cerbo estas malpli activai tiui signalas el cerpigion. Musico helpas ce sportado delogi la razion de simptomoi de la cigio cae iom procrasti la puncton de el cerpigio, li diras. Por siai esploroi, lia usas precipe suffice simplan musicon, kiu restas ciam en sama ritmo. Por shatantoi de classica musico, tamen povus esti avantage aus culti classican musicon, diras la esploristo. Estetice placia musicajo, kiel exemple la fino de la Wilhelm Tell uverturo, ne povas influi kion vi sentas, se viae pulmoi brulas sur la curbendo. Sed gi povas influi kiel vi sentas tion. Principe, gioiga musico povas modifi la interpreton de el cerpigio, cae povas plibonigi la treinadan travivajon, li scribas en articolo. Por intensa sportado, con alta rapidezzo, exemple taugas la preludo e la opero Carmen, sed ancau la entusiasmiganta quara fraso allegro assai e la quardeca sinfonio de Mozart, en go minoro, pobus esti subtena ce moderae corp exerzoi. Gravas che oni cetio attentu pri la lautezzo, precipe ce intensa treinado senso celoi en la orelo estas aparte sentemai, cae povas esti damagitai pli facile. Se tiui haretoi foie estas defectitai, tiam estas fino de la afero. Classica musico ja ancau estas usebla dum curado, sed la oftae shangioi de ritmo cae de rapidezzo ne estas nepre idealai, portenadi rapidan egal mesuran curan passion. Crome classica musico postulas plida attento. Oni ne povas simple ausculti gin sen attente. Cio ja eblas ce macgumezza pop canzono, ciu ludigas en la fono, cai tenas oni en ritmo. Bona ritmo gravas precipe ce curado. Parto prenantoi de la studo, curis pli effice se ili curis sincrone cun la musico. Ni vidis che la alpreno de oxigeno en la sango estis je sestec sep procentoi pli mal alta olce la gruppo sen musico. Tio estas indico pritio che la movoi estis pli energi efficai. Se oni movigas normale, tiam ocasas ciam de nove neoregulezoi, cio consumas plida energio. Oni povas compari tion eble cun automobilo, cio vetturas de la periferio alla centro de urbo, ca cio devas halti plur foie pli ofte. Classica musico plei bone taugas, laulas ciencisto, antau au post la treinado. Tio helpas mal strecigi post la treinado. Gravas che oni electu musicon quio placias, ca quio instigas al movigiado. Estas nur unu situatio en quiu oni resignu pri cia musico, nome se oni jus lernas ion novan. En tiu caso, la alicase helpa de logo per la musico, povas esti contrau